atin pong patuloy na pagbubulay dito po sa aklat ng Isayas, tayo po ngayon ay dadako na dito po sa ikalawang kabanata, kung saan sa kabanata pong ito ay ating matutunghayan ang propesiya tungkol po sa paghahari ng Mesyas sa hinaharap. At sa kabanatang ito ay ipinapasili po sa atin ni Isayas yung katarungan at kapayapaan na papangyarihin ng Mesya sa buong mundo sa panahon na itatatag niya ang kaharian ng langit dito po sa daigdig. Hayaan po ninyong basahin ko ang una at ikalawang talata bilang ating pagpapasimula. Ganito po ang sinasabi. Ang salita na nakita ni Isayas na anak ni Amos tungkol sa Huda at Jerusalem. At mangyayari sa mga huling araw na ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag bilang pinakamataas sa mga bundok at itataas sa ibabaw ng mga burol at lahat ng bansa ay pupunta roon. Ang panahon ng paghahari ni Jesus sa lupa na ang sentro po ay sa Jerusalem ang siyang magiging pinakadakila sa lahat. Yan po yung ipinapahiwatig sa talatang ito ang bawat nagpapakataas sa kanyang sarili laban sa Diyos ay ibababa ng Panginoong Hesus. Uh, ah, ipinapalagay ng mga mag-aaral ng salita ng Diyos na yung mga bundok at mga burol na tinutukoy sa talatang ito ay sumasagisagraw sa mga kahariang nagpumilit itaas ang kanilang sarili ngunit hindi nakapanaig sa kapangyarihan ng Mesyas. Dahil sa kaluwalhati ang taglay ng Panginoong Hesus bilang hari ng mga hari, ang mga kaharian na ito ay sinakluban at napasa ilalim ng kanyang kapangyarihan. Lahat ng gobyerno at politika sa daigdig sa panahong yon, uh, ah, sa pitong kontinente ng daigdig, ay luluhod po sa pamahalaan ng langit na itatatag ng Mesyas sa panahon pong iyon. At dahil nga po rito, ako po ay naniniwala na ang kapayapaan at katwiran sa daigdig ay matatagpuan lamang sa panahon ng paghahari ng Panginoong Hesus. Walang sino mang kaharian o pamamahala sa sandibutan ang may kakayahan na makapagtatag ng wagas na katwiran, kapayapaan, kapangyarihan at kaluwalhatian. Walang sino man po. Tanging ang pagdating at paghahari lamang ni Kristo bilang ipinangakong mesyas ang magbibigay kalayaan sa atin mula sa bulok na pamamahala at alabok na pamamahala ng tao. Ang makikita po natin sa ikatlong talata na magkakaroon ng pananambahan sa Panginoong Hesus na nauupo sa trono ng Israel. Basahin po natin ang sinasabi. Maraming tao ang darating at magsasabi, Halina kayo, at tayo'y umahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob upang turuan niya tayo ng kanyang mga daan, at tayo'y lumakad sa kanyang mga landas, sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang tagubilin at ang salita ng Panginoon mula sa Jerusalem. Kita po ninyo, uh, ipinapakita sa talatang ito base sa propesiya ni Propeta Isayas na ang Israel, ang Jerusalem, ang Zion ang siyang magiging sentro ng paghahari ng Mesyas dito po sa balat ng lupa sa panahon pong iyon. Ang daigdig sa panahong iyon ay mapupuno ng kaluwalhatian ng Diyos at maraming tao ang maghahangad na unawain ng kalooban ng Mesyas upang bigyan po siya ng lugod. <laughs> At talagang isang napakasarap po yan na tagpo sa ibabaw ng lupa na ang dakilang anak ng Diyos po mga kaibigan, ang Panginoong Jesus, ang siyang hari sa daigdig. Ngayon, sa panahong ito, syempre walang pakialam ang tao sa relihiyon. <laughs> Ngunit sa panahong iyon, ang theology ay minsan pang magiging prinsipe sa lahat ng pag-aaral. Okay? Maliban po riyan, ang sabi pa po sa ikaapat na talata, Kanyang hahatulan ng mga bansa at magpapasya para sa maraming tao. At kanilang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod at ang kanilang mga sibat ay magiging mga karit at ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa bansa o matututo pa ng pakikipagdigma. Wow, napakaganda pong propesiya na kung saan sa talatang yan ay Malinaw na sinasabi sa atin na ang katwiran at kapayapaan ang mangingibabaw sa balat ng lupa. At sa una-unahang pagkakataon sa mundong ito matatamasa ng lahat ang tunay na kapayapaan sa pagkatuturuan ng mga lingkod ng Misayas ang mga bansa na sumunod sa kanyang kalooban. Wala na pong digmaan na magaganap sa panahong yon. At alam po ninyo ang katotohanan ito ay tunay na nakasasabik o kay sarap pagmasdan na ang ating pinakaiibig na Panginoong Hesus ay sasambahin at yuyukura ng lahat ng tao. At kaibigan, sa panahong iyon, maghahari rin po ang Panginoong Hesus sa kamay na bakal. Paghaharian niya ang bawat matigas na kalooban na ayaw magpasakop sa Kanya. At kailangan pong sabihin yung ganyang bagay yung paghari ng Panginoong Hesus ng may kamay na bakal sapagkat karaniwang pag-iisip ng Pinoy na ang ikalawang pagdating ni Heso Kristo sa daigdig ay magbibigay ng mabilis na katapusan sa kasalanan sa matigas na puso ng tao. Ngunit hindi po. Uh, sa pag-aaral po ng theology ay mayroong tinatawag ang mga theologians na millennial kingdom ito yung panahon mga kaibigan na kung saan isang libong taon na maghahari muna ang Panginoong Hesus sa daigdig bago niya po dalhin yung tinatawag na walang hanggang paghahari dito po sa balat ng lupa na kung saan magaganap ito sa tinatawag na bagong langit at bagong lupa. Pero sa panahong yon, sa panahon ng millennial na paghahari, si Satanas po ay kanyang ilalagay muna sa tinatawag na balon ng kalaliman upang ikulong po siya roon ng isang libong taon. Pero hindi po yon yung ganap na pagparusa pa kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Hindi pa iyon ang kanyang dagat-dagatang apoy. Subalit, kahit na si Satanas po ay nakakulong sa balon ng kalaliman, Kapansin-pansin po na ang kalikasan ng kasalanan ay hindi pa rin ganap na naglalaho o maglalaho sa puso ng tao. Hindi pa po muna itatapon ng lahat ng mga makasalanan na nabuhay sa daigdig simula pa noong panahon ni Adan uh, patungo po sa dagat-dagatang apoy. Kaya't sa tinatawag na milenyal na paghahari ni Jesus, mayroon pa ring mga masasamang tao, lalo't higit mga politikal na mga pinuno na magmamatigas ngunit walang laban sila sapagkat sila ay walang binatbat sa mapanuot na kapangyarihan ng Panginoong Hesus. At sino nga ba naman sila na lalaban sa anak ng Diyos? Yan ang dahilan kung bakit ko po nasabing uh, maghahari ang Panginoong Hesus sa panahong yon na hindi lamang sa katwiran kundi sa kamay na bakal rin nakahatulan. At sa panahong yon, walang magaganap na demokrasya sa daigdig na kung saan ang kilos ng hari ng mga hari eh sunod-sunuran sa boto ng tao o kaya'y impluensyado ng taong bayan o kaya'y ng mga partido o isang partido o ng mga oligarkya na tinatawag. Hindi po. Hindi po sunod-sunuran ang Panginoong Hesus sa sasabihin ng masa sa panahong yon. Ah, sa panahong yon, si Jesus mismo ang tinatawag na ehekutibo, lehislatibo at hudikatura. Yan ang sistema ng pamahalaan o kaharian na mananaig sa panahong yon sa buong mundo kaibigan at magpakailanman. At yan ang uri ng pamamahala na kinasasabikan ng puso ko na maganap at makita sa buong mundo. At kaibigan, kung ikaw ay Kristiyano, ikaw at ako ay makakasaksi sa maluningning at makapangyarihang kaharian, teokrasya ng Panginoong Hesus. Oh, hallelujah! Kaya nga, ang katotohanan pong ito ang siyang nararapat na mag-udyok po sa atin eh, upang ganap na ilagak ang ating tiwala sa Diyos. Kaya nga nais kong ipaalala kaibigan na walang sino mang nilalang o taong hari o presidente ang maaaring makapagbigay ng kapayapaang inaasam ng lahat. Tanging si Heso Kristo lamang. Gayun din naman, binibigyan tayo po ng katotohanan ito ng karunungan upang ingatan ang ating puso laban sa mga politikal na pahayag na nagsasabi na sila, yung kanilang partido raw, o ang ganito at ganyang plataforma ang susi ng kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Hindi ko sinasabi na walang silbi ang political na plataforma na naghahangad ng kapayapaan at katarungan sa ating bayan. Ito po ay maganda. Yan po'y mahalaga at kailangan. Ngunit panahon nang mamulat ang masang Pinoy sa katotohanan na ang tunay na ugat ng kawalang kapayapaan at katarungan sa ating bayan ay ang kawalang puwang ni Heso Kristo sa ating mga puso. Tinagurian pa naman tayong Kristiyanong bansa Ngunit nasaan ang Kristo sa ating mga puso? Nasaan ang values ng pagiging Kristiyano o paniniwala sa Diyos at kay Heso Kristo sa ating politika, sa ekonomiya nito, sa edukasyon, sa relihiyon, sa barangay at sa ating mga pamilya? Nasaan po? Walang sino mang pinuno o pamahalaan dito sa daigdig ang makapagbibigay ng wagas na kalayaan mula sa mga kabulukan na dulot ng makasalanang kalikasan ng tao. Ang pamamahala ng tao ay laging may kahinaan at may potensyal na samantalahin ang kapangyarihan at ang kabangyaman. At yan po yung dahilan kung bakit pinapaningas ni Apostol Pablo ang puso ng mga Kristiyano na laging manalangin para sa pamahalaan. Wika po niya dito po sa unang Timoteo sa kabanatang 2 sa talatang 1 hanggang 4. Una sa lahat ay isinasamo ko na gawin ang mga paghiling, mga panalangin, mga pamamagitan at mga pagpapasalamat patungkol sa lahat ng mga tao, patungkol sa mga hari at sa lahat ng mga nasa mataas na katungkulan upang tayo'y mamuhay na tahimik at payapa sa buong kabanalan at paggalang. Kita po ninyo, ganyan po yung ugali at pananaw ng Kristiyano sa kanyang gobyerno. Hindi po tayo aktivistang relihiyon. Tayo po ay may pagmamalasakit sa ating pamahalaan sa pamamagitan ng ating pananalangin para rito at yan nga ang presenting political na pananaw ng isang Kristiyano. Ang ipanalangin ng gobyerno, ang ipanalangin ng palasyo ng Malacanang. Ngunit ito, ang sabihin na si Heso Kristo ang pag-asa sa politikal na kalagayan ng ating bayan, e eh maaring kakatwa sa pandinig ng ibang politiko o politikal na tagapagsuri sa ating bayan. Ngunit bilang Kristiyano na naniniwala po sa katuroan ng Biblia, naniniwala tayo na ang preserbasyon at proteksyon sa isang mabuti, mapagmalasakit sa masa at makatwirang pamahalaan ay ang hatid na katwiran ng presensya ni Jesus sa puso ng mga pinuno ng ating bayan. Hindi po ba? Kailangan po kasi natin ng mga pinuno sa gobyerno na naniniwala sa Diyos, sa kanyang Biblia at may takot po sa Diyos. Ngunit dapat kong liwanagin na ang ganitong pananaw ay hindi nangangahulugan ng paghahari po ng simbahan sa gobyerno na katulad po ng nangyari sa medieval na panahon ng simbahan bago po yung tinatawag nating Protestant Reformation. Ako po ay naniniwala sa konsepto ng separation of church and state ang simbahan ay katuwang ng pamahalaan at gayon din ang pamahalaan ay dapat nakatuwang ng simbahan sa ikasusulong ng katwiran at kapayapaan sa bayan. Ngunit ang kapangyarihan ng paglilingkod o yung power to serve ng dalawa para sa bayan ay dapat na walang panghihimasok, hindi sila naghihimasukan sa isa't isa kundi may paggalang. Marami pang dapat sabihin sa ganyang issue, ngunit nais kong magpatuloy po sa ikalimang talata. Ang sabi po rito, O sambahayan ni Jacob, hali kayo at tayo'y lumakad sa liwanag ng Panginoon. Sa talatang ito ay ipinapakita sa atin na ang tanging daan patungo sa katuwiran at kapayapaan ay sa pamagitan ng kalooban ng Diyos. Ang pagtalikod sa kanyang salita ay ang mitsa ng kaguluhan sa lipunan, bagay po na nangyari sa Huda nang sila ay tumalikod po sa Panginoon. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa ikaanim hanggang ikasiyam na talata. Wika po rito, sapagkat tinanggihan mo ang iyong bayan, ang kay Hakob na sambahayan, sapagkat sila'y puno ng mga manguhula mula sa silangan, at mga mangkukulam na gaya ng mga Filisteo, at sila'y nakikipagkamay sa mga anak ng mga dayuhan, ang kanilang lupain naman ay puno ng pilak at ginto at walang katapusan ng kanilang mga kayamanan. Ang kanila namang lupain ay puno ng mga kabayo at ang kanilang mga karwahe ay wala ring katapusan. Ang kanilang lupain ay puno ng mga Diyos-Diyosan. Kanilang sinasamba ang gawa ng kanilang mga kamay na ginawa ng kanilang sariling mga daliri. Kaya't ang tao ay hinahamak at ang mga tao ay ibinababa huwag mo silang patawarin. Ngayon, maraming dapat pansinin po sa mga talatang ito, ngunit gusto ko lang pong sabihin na nang tinanggap ng mga taga-Huda yung mga karumal-dumal na gawain ng mga pagano sa kanilang kultura at relihiyon, na kung saan ay gumawa sila ng mga Diyos-Diyos ang kanilang niluhuran at pinag-alayan ng mga handog. Dahil po rito yung kanilang pag-iisip ay nilamon ng mga pananaw na laban sa Diyos at ang malubha ipinagpalit nila si Yahweh sa mumunting anito na gawa ng kanilang mga kamay o hinubog ng kanilang mga daliri. At dahil po rito, ang galit ng Diyos ay nag-alab laban sa kanila at nahahanda silang parusahan. Patuloy pa po sa ikasampu hanggang ikalabing dalawang talata. Sabi po rito, Pumasok ka sa malaking bato at magkubli ka sa alabok mula sa pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan. Ang mga tinging mapagmataas ng tao ay ibababa at ang kapalaluan ng mga tao ay pangungumbabain. At ang Panginoon lamang ang itataas sa araw na iyon sapagkat may araw ang Panginoon ng mga hukbo laban sa lahat ng palalo at mapagmataas laban sa lahat ng itinataas, laban sa lahat ng itinaas at ito'y ibababa. Napakagandang talata po, laban po sa kayabangan. Maliwanag na sinasabi rito na hindi hahayaan ng Diyos na maghari magpakailanman ng kapalaluan o kayabangan sa ating paligid. Lahat ng ito ay kanyang paparusahan, mga kapalaluang nagsimula pa po noong panahon ni Adan. Ipinapakita rin dito na ang kahambugan ay likas po talaga sa tao eh. At kung ang hambog ay nag-aakala na siya ay malakas at magaling sapagkat nagagawa niyang pamahalaan ng isang hukbo o ang sanlibutan o ang paligid na kanyang tinitirhan na para bang hindi magtatapos ang kanyang kapangyarihan, siya po ay nagkakamali, lubhang nagkakamali. Ang Diyos na hukom na nakakakita ng lahat ng bagay ay may laang parusa sa tamang panahon laban sa Kanya. Yan po yung sinasabi sa talata. Wika po, sapagkat may araw ang Panginoon ng mga hukbo laban sa lahat ng palalo at mapagmataas, laban sa lahat ng itinaas at ito'y ibababa. Kita mo kaibigan? Kaya wag po kayong mayabang ibababa kayo ng Diyos, ibabagsa kayo ng Diyos. Kaya nga, kahit na ibuhos ng tao ang kanyang buong kahambugan sa buhay, hindi niya pa rin matatakasan ang makatarungang kamay ng Panginoon. Ang Diyos ay hindi natutulog po kasi. May itinakdang panahon siya na ibabagsak niya ang mga hambog hindi lamang sa oras ng kamatayan, kundi maging sa kaguluhan na maghahari sa kanilang mga puso ngayon at magpakailanman. At ito'y nagtuturo sa atin na ang kayabangan ay hindi kailanman nagpapapayapa sa puso ng tao at walang anumang aspeto ng kayabangan na makakatakas sa hukuman ng Diyos sa araw na yon. Pakinggan po ninyo ang sinasabi sa ikalabing tatlo hanggang ikalabing siyam na mga talata. Dito pa rin po tayo sa ikalawang kabanata ng Isayas. Laban sa lahat ng sedro ng Lebanon na matayog at mataas, at laban sa lahat ng insena ng basan, laban sa lahat ng matataas na bundok at laban sa lahat ng mga burol na matayog, laban sa bawat matayog na tore at laban sa bawat matibay na pader, laban sa lahat ng mga sasakyang dagat ng Tarsis at laban sa lahat ng magagandang barko at ang kahambugan ng tao ay hahamakin at ang pagmamataas ng mga tao ay ibababa at ang Panginoon lamang ang itataas sa araw na iyon. Ang mga Diyos-Diyosan ay mapapawing lubos. Ang mga tao ay papasok sa mga yungib ng malalaking bato at sa mga butas ng lupa sa harapan ng pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan kapag siya'y bumangon upang yanigin ang lupa. Pambihirang mga talata punong-puno ng pakikipaglaban ng Diyos laban sa mga palalo ng lipunan. At dyan nga po makikita po natin na lahat ng uri ng kayabangan ay ibabagsak ng Diyos. Kayabangang personal, kayabangang industrial, kayabangang ekonomiya, kayabangang militar, kayabangang relihiyon, kayabangang edukasyon, kayabangan sa media, gaya sa Facebook, YouTube, at marami pang iba. At oo, lahat ng kayabangang ito ng tao ay ibabagsak sa panahon ng paghahari ng Mesyas. Kaya talampunin ninyo, personal na itinuturo nito sa atin na lahat ng mga bagay na inaasahan at ipinagmamayabang ng tao sa kanyang buhay lahat ng mga inaakala niyang nagpapatibay ng kanyang pananangan sa sarili ay pawang wawasakin ng kapangyarihan ng Diyos. At para sa ano? upang maunawaan ng tao na ang kanyang mga itinuturing na kagandahan at kalakasan o kayamanan sa buhay na ito ay tanging mga kahangalan lamang sa paningin ng Panginoong Diyos na makapangyarihan. Sa takdang panahon, ihahayag ni Yahweh na ang tunay na ganda, na ligaya, lingap, lakas at kapangyarihan sa buhay ay ang pagtitiwala sa Kanya. Amen po ba? At sa kahuli-hulihang mga talata, sinasabi po sa atin sa ikadalawampu hanggang ikadalawamput dalawang talata, ganito po ang sinasabi, sa araw na iyon ay ihahagis ng mga tao ang kanilang mga Diyos-Diyosang pilak at ang kanilang mga Diyos-Diyosang ginto na kanilang ginawa upang sambahin sa mga daga at mga paniki upang pumasok sa mga siwang ng malalaking bato at sa mga bitak ng mga bangin sa araw ng pagkatakot sa Panginoon at sa karangalan ng kanyang kamahalan kapag siya'y bumangon upang yanigin ang lupa. Alam po ninyo kapansin-pansin sa mga talatang ating binasa yung katagang sa harapan ng pagkatakot sa Panginoon. Yan po yung paglalarawan o description na ibinibigay po ni Isayas upang ilarawan sa atin kung ano po yung magiging katangian ng paghahari ng Panginoong Hesus sa kanyang millennial kingdom na tinatawag. Pero alam natin na sa panahong ito, ang daigdig ay punong-puno pa eh, ng iba't ibang relihiyon at sekta. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng pluralismo at sinkretismo na kung saan ang kaligtasan at katotohanan ay tinuturing na matatagpuan sa iba't ibang paraan at karanasan. Ang mundong ito ay hindi naniniwala kay Jesus bilang nag-iisa at tanging tagapagligtas. Ngunit batay sa talatang ito, sa panahon ng paghahari ng Mesyas, sa panahon na tinatawag na sa harapan ng pagkatakot sa Panginoon, sa panahon na kung saan yayanigin ni Jesus ng Nazareth ang lupa, dooy mahahayag na ang Kristyanismo lamang ang tunay na relihiyon na nagtuturo ng daan patungo sa kaligtasan at wala ng iba pa. Si Yesu Kristo lamang ang siyang tagapagligtas at Panginoon, ang anak ng Diyos na buhay. Ngunit tungkol po sa mga Diyos-Diyosan na nabanggit sa mga talata, alam mo kaibigan, Uh, madalas isipin na ang pagsamba raw sa mga Diyos-Diyosan ay eh yung pagluhod o pagiging deboto sa mga ribulto lamang. Ngunit batay sa diwa na ipinapahayag sa atin ng mga talata, ang pagsamba sa Diyos-Diyosan ay pwede rin nating gawin kapag ginagawa nating sandigan, yung uh, sabihin nating yung ating hanap buhay, yung ating mahal sa buhay, ang ating talino at minanang kayamanan, ang mga politiko nating kaibigan, ang ating tinapos na edukasyon, ang maganda nating pangangatawan at mukha, ang mga hinahangaan nating mga artista, ang mga ipinagmamalaki nating mga barkada at iba pang katulad na mga yan. Ang mga ganyan pong pananangan o pagmamalaki ay may tuturing pong pagsamba sa mga Diyos-Diyosan eh. Kaya't kung hindi si Jesus ang sandigan ng iyong paniniwala at pagtitiwala at pag-asa sa buhay, kaibigan, ikaw po ay sumasamba sa Diyos-Diyosan. Kaya't kay sarap pansinin, ang kabanatang ito ay nagtapos sa pangungusap na ganito po yung sinasabi. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong sapagkat sino siya para pahalagahan Kita po ninyo yan. Ulitin ko po. Layuan ninyo ang tao na ang hinga ay nasa kanyang ilong sapagkat ano siya para pahalagahan. Kaibigan, ang gustong sabihin ng talatang yan ay ito eh. Ang Diyos lamang ang dapat na maging tiwala, gabay at liwanag natin sa buhay. Higit sa lahat, siya po yung nararapat na maging Panginoon ng ating pagkatao at pamumuhay. Huwag nating tularan ng pagsuway ng mga taga tagahuda kundi naway tumugon tayo sa panawagan ng Diyos habang ang panahon at pagkakataon ay naghahayag ng kanyang pasensya at biyaya para sa atin. Kaya tanggapin natin sa pamagitan ng pananampalataya ang kaloob na kaligtasan na ginawa sa atin ni Heso Kristo. Hangarin natin sa ating buhay ang kanyang kalooban at paglingkuran po natin siya ng buong puso. Amen.